Və hamımızın adından bu xütbəmi Allaha şükürlərlə başlayıram. Allaha şükürlər olsun ki, bizə bu mübarək ayı görməyi, bu mübarək ayda oruç tutmağı, ibadət etməyi, dua etməyi bizə müvəffəq elədir. ve bu ayın sonuna de beləcə devam etmeyi bizlərə müvəffəq eləsin. Sonra da bizim bu ayda ettiğimiz duaları, tuttuğumuz orucları, kıldığımız namazları bizden kabul eləsin. Bu ay büyük bir fürsətdir ki, küsülülər barışsın. kardeşlerin arasında olan mehribansılıq, ülvi məhəbbət biraz da möhkəmlənsin. bu aydan çalışın, maksimum istifadə edəsiniz. Bugün də mən sizə qardaşlıq barədə danışmaq istəyirəm. Bunun qədir qiymətini biləsiniz, ona riayət edəsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində buyurmuşdur. Bir kişi başqa bir kənddən olan qardaşını ziyarət etməyə gedir. Həmin vaxt Allah subhanahu teala onun yetdiyi yolun üstünə bir mələk göndərir. Bu mələk insan simasında həmin adamın yanına gəlir və ondan hara gedirsən deyə soruşur. Adam filan kənddə olan filan qardaşımı ziyarət etməyə gedirəm. Mələk soruşur. Onun sənə verəcəyi mi var? Sənin ona ehtiyacın mı var? adam deyir, xeyr. Mən onu Allah xatirinə sevirəm. Ona görə də ona baş çəkməyə gedirəm. Onda mələk onun müjdəyi deyir, gəlmişəm, sənə müjdə verim. Sən onu sevdiyin kimi Allah da səni sevir. Diqqət edirsinizmi? Sən onu sevdiyin kimi Allah da səni sevir. Qardaşını nə cür sevəcəksənsə, Allah da səni elə sevir. Və başqa bir hədisdə yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Əgər adam qardaşına baş çəkməyə getsə, göydən ona belə bir nida gələr. Xoş gəldin. Gəlişin də uğurlu oldu. Sən cənnətdə özün üçün bir yer tutdun. Hədislərə diqqət edirdinizmi? Demək, qardaşını Allah rizası üçün sevməyi faydası budur ki, Allah da səni sevir və sənə cənnəti nəsib edir. Ha belə qəlblər bir-birinə içmişir, birlik, bir cəmaat əmələ gəlir. Qiyamət günü isə uca Allah belə qardaşları, belə cəmaatı səsləyib deyəcəkdir. Hanı mənim xatirimə bir-birini sevənlər? Bugün öz kölgəmdən başqa bir kölgə olmadığı bir gündə mən onlara öz kölgəmdə sövcələndirəcək. 7 sinifdən biri olmaq istəmirsiniz, istəyirsinizsə o qardaşlıq münasibətini möhkəmləndirin. Hədislərdən aydın olur ki, mümin qarda müminlər qardaş olsalar, onlar Allahın sevgisinə və Allahın onlar üçün hazırladığı cənnətə nail olarlar. Yaxşı, bəs nə üçün indiki müsəlmanların əksəriyyəti lazımı səviyyədə bir-birlərini sevmirlər? kardeş değiller. Özleri de hissetmeden gayrimüsəlmanlar onların başına corab bölür. Onlara karşı karşıya koyur. Firqələrə bölür və nəhayət istədikləri istiqamətə yönəldirlər. Ne üçün? Çünkü Müslümanlar Kur'an ve hadislerden çok dedikodulara inanırlar. Filan kəs belə dedi, filan alim belə fətva verdi deyir, ve buna dair net bir delil, subut aktarmırlar. İmam Ali İbn Ebu Talib radiyallahu anh'ın bu hususta dediği kızıl harflerle yazılası bir güzel kelimesi var. Radiyallahu anh demiştir. Hak kişilere göre tanınmır. Eksine kişiler hakka göre tanınır. Hakkı bil, ona emel edenleri de tanıyacaksın. Falan kes alimdi, falan kes falan bir yeri bitirir. Bu demek değil ki onun dediği her bir söz haktır. Aksine o hakkı diye diye tanınır. Ve hem sizin alimlerin de bu hususta güzel bir sözü vardır. Onlar demişler, hak yolda olanlar evvelce delil, subut tapır, sonra ona uygun ibadet edir. Ve böylelikle de bu dinde sabit kalırlar. batilə uyanlar isə əvvəlcə ibadət edir, sonra ona uyğun dəlil axtarmağa başlayır. Və o dəlili tapa bilmir. Beləliklə də zəlalət içində qalırlar. Haq yolda olmaq üçün isə bu yolda olanlarla dostluq etmək, onlarla qardaş olmaq gərəkdir. Əsl mənada qardaş olmaq üçün isə indi deyəcəyim nəsiyyətlərə əməl edin. Hər kəsə bu qardaşlıq nəsib olmur. Bunun üçün qardaşlığa gətirib çıxaran səbəblərdən bəhbək yapışmaq lazımdır. Peyğəmbər s.a.v. bizə qardaşlığın asarı sayılan elə bir möhtəşəm dua öyrətmişdir ki, onun sayəsində nəinki qardaşlığı, hətta cənnəti də qazanmaq olar. Diqqət edin hədisə, Rasulullah s.a.v. nə deyir? Canım əlində olan Allaha and olsun ki, siz İman gətirməyincə cənnətə girə bilməzsiniz. Qardaş olmayınca mömin ola bilməzsiniz. İstəyirsiniz sizə elə bir şey öyrədim, onu etdiyiniz təqdirdə qardaş olasınız, bir-birinizə salam verin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhi Bir-birinizə salam verməklə qəlbləriniz bir-birinizə isinişəcək, qardaş olacaqsınız imanınız artacaq və beləliklə də cənnəti qazanacaqsınız. Həmçinin Rasulullah s.a.v. deyir, müsəlman bəndənin yanında olmayan qardaşı üçün etdiyi dua qəbuldur. Qardaşın üçün istədiyin xeyirli bir şeyi arzula. Dua elə. Vallahi ki, qəbul olacaq. Sənin üçün xeyrin olacaq bəs. Sənin üçün. Rasulullah s.a.v. davam edir, deyir, dua edənin başı üstə təyin olunmuş bir mələk vardır. Qardaşı üçün dua edib hər dəfə xeyir dilədikdə mələk, amin, sənə də onun misli qədər çatsın deyə. Nə qədər çox qardaşınız üçün dualar etsəniz, bir o qədər də çox mələklər sizin üçün dua edir. Başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm möminlərə öz aralarındaki mehribansılığı doğruyup saklamak için ne edəcəklərini xəbər verib, belə buyurmuşdur. Zənnə qapılmaqdan çəkinin. Çünki zən ən yalan söhbətdir. Bir-birinizin eybini arayıb axtarmayın. Casusluq etməyin. Bir-birinizlə rəqabət aparmayın. Bir-birinizə həsəd aparmayın. Bir-birinizə nifrət etməyin. Bir-birinizə arxa çevirməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Əgər Rasulullah s.a.v-in bu dediyi nəsiyyətlərə müsəlmanlar əməl etsələr, onların arasındakı qardaşlıq pozula bilərmi? Təbbət ki, yox. Görün, sahabə Muad ibn Cəbəl radiyallahu qardaşlıq xüsusunda nə gözəl söz söyləyir. Qardaşını sevirsənsə, onunla münadişə etmə. Ona yamanlıq etmə. Və onun barəsində sorğu sual aparma. Onun eybini arayıb axtarma. Ola bilsin ki, onun düşməni ilə qarşılaşasan və qardaşında olmayan bir şeyi sənə bildirsin, beləliklə də səninlə onun arasını vursun. Düşmən, yəni fasib, gəlib sizə qardaşınız barədə bir şey dedikdə, bir xəbər söylədikdə nə etməlisiniz? Necə ki, sələf-i salih edərdir. Onlar deyərdilər ki, əgər mənə kimsə qardaşım haqqında bir xəbər gəlib söyləsə, eybini desə, mən ona 70 cür üzür axtararam. Əgər o üzürü tapa bilməsəm, fikirləşərəm ki, yəqin mənim bilmədiyim bir üzür vardır. Qeyd etdiyim hədislərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə qardaş olmağı buyurur. Biləsiniz, qardaşlıq üç qismə bölünür. birincisi en güzelidir. Allah bizlere onlardan etsin. Birbirini Allah rızası üçün Ve heç bir təmənna seven sevən qardaşlar. Allah bizlere onlardan etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kardeşlerin arasında daha üstün olanını bize haber verip demişti. biri seven iki kişinin en fəzilətlisi əlbəttə ki, qardaşına sevgisi daha çok olanıdır daha çok olanı. Çalışın kardeşinizi, o sizi sevdiğinden daha çok sevesiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem həmişə sahabələrindən hal-əhval tutar və bir kimsəni uzun müddət görmədikdə dalınca adam gönderer. Onun xəstə olduğundan haber tutduqda gedib ona baş çəkər. Müsafir olduğunu bildikdə onun için dua eder. Vəfat etdiyini öyrəndikdə isə onun üçün Allahdan məğfirət diləyərdir. Sahabələrin də öz aralarındakı münasibəti eyni ilə idi. İndiki müsəlmanlar isə əvvəlcə özləri müsəlman qardaşları barədə süni şəkildə yalan şayələr uydurur. Sonra da bu yalana kafirlər müsəlmanların başına gələn müsibətlərə sevindikləri kimi sevinirlər. Vay belələrin halına. İbn Teymiyəni sevməyən adamlardan biri öldükdə İbn Teymiyənin tələbəsi gəlib sevinə-sevinə ona deyir sevin, sənin düşmənin öldü. İbn Teymiyyə isə qəzəblənir. Deyir, sən müsəlmanın ölümünə sevinirsən. Sonra da həmin müsəlmanın ailəsinin yanına gedir. Onlara baş çəkir və onlara bugündən sonra nə ehtiyacınız olsa mənə deyin. Deyin. Budur əsl müsəlmanın əxlaqı. Əsl müsəlman belə olmalıdır. Əminliklə deyirəm. Vallahi ki, müsəlmanlar barəsində döhtanlar yayıb, onları gözdən salmağa çalışanlar qiyamət günü ziyana uğrayacaqlar. Bu xüsusda varid olmuş möhtəşəm bir hədisdə Abu Hureyra Rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən bilirsinizmi, müflis kimdir deyə soruşdu. Sahabələr, müflis, ya Rasulullah, nə bir dirhəmi, nə də bir malı olan kimsələrdir deyə cavab verdilər. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi, ümmətimin müflisləri o kəslərdir ki, onlar qiyamət günü namazla, orucla və zəkatla Habire birini sövmüş, birine gökten atmış, birisinin malını yemiş, birisinin kanını dökmüş, birisine de vurmuş olduğu halde Allah'ın huzuruna gelecek. Hem yaxşı əməlləri var, hem de pis. Ve zulmettiği bu adamlar ondan qisas alarak onun sabablarından götürəcəklər. Eğer ondan tam olarak qisas alınmadan önce sababları qurtararsa, həmin adamların günahlarından götürülüb, onun günahları üzərinə əlavə edilərək, sonra da bu adam cəhənnəm oduna atılar. Yəqin bilin ki, kim sizin haqqınıza girirsə, qiyamət günü siz öz haqqınızı alacaqsınız. Ayşə radiyallahu anhəyə gəlib deyirlər ki, bəziləri sahabələri söyür. Hətta Abu Bakır və Ömərə də bir uzaqırlar. Abu Bakır, Ayşə radiyallahu anhə təbəssüm nədir? Siz bunu nəyinə tərcüm edirsiniz? Allah subhanələ onlara qısa bir ömür nəsib etmiş. O ömür tamamlandıqda onların əməl dəftərləri bağlanmış. Lakin qiyamətə qədər Allah da Allah onlara savab qazanmağı müvəffəq eləmiş. Nə qədər çox bizlərin arxasınca danışılarsa, nə qədər çox söylər isə, nə qədər çox terzilere məruz qalarıqsa, vallahi ki, qiyamət günü, qiyamət günü bir o qədər çox bizim savabımız ağırlar. Bu mübarək ayda Allaha yalvaraq ki, Allah özü məsləhət bildiyi əməli salih insanları bizə dost etsin. Ve Və şeytanı, hər elə şeytana qulluq edənləri bizdən uzaq eləsin. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem belə buyurur. Allah her hansı bir bəndəsinə xeyir nəsib etmək istədiyi zaman sədaqətli bir vəziri ona dost edər. O yaxşılıq etməyi unutduğu zaman vəzir bunu onun yadına salar. Yadına düşdükdə isə ona kömək edir. Allah ona xeyir nəsib etmək istəmədikdə isə pis bir vəziri ona dost edər. O yaxşılıq etməyi unutduğu zaman vəzir bunu onun yadına salmaz. Yadına düşdüksə isə ona kömək edəməz. Allah bizlərə gözəl vəzirlər dost nəsib eləsin. Amin. Və biz insanları tezliklə bizdən uzaq eləsin. Amin. İnsanlar arasında gözəl dostlar çoxdur. Lakin ən gözəllərindən biri gözəl həyat yoldaşıdır ki, siz onunla ömrünüzün çox hissəsini keçirirsiniz. Ona görə o həyat yoldaşı adlanır. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə həyat yoldaşını seçmesinden evvel onun dindar olup olmadığına hususi dikkat getirmeyi buyurur. Dört şeye göre kadınla evlenmeye değer. Var dövlətine göre, əsil nəsəbinə göre, güzelliğine göre ve bir de dinine göre çalış, dindar olanı seçəsən. Yoksa yazın olarsan. Bu sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Çalış, dindar olanı seçəsən. Yoxsa yazım olarsan. Dindar qadın, mümin qadın həqiqətən də insana gözəl dostdur. Gəlin, buna bir misal çəkək. Abu Hureyra radiyallahu rəvayət edir ki, Abu Leysəm ibn Teyyihən Əl-Ənsarinin radiyallahu xidmətçisi olmadığından Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əsirlərdən birini ona hədiyə verir və götür bunu, ona yaxşı bax verir. Sonra Əbul Heysəm həyat yoldaşının yanına gəlir. Rasulullah s.a.v-in dediyini ona xəbər verir. Onda həyat yoldaşı ona Peyğəmbər s.a.v-in bu köləyə dair verdiyi tövsizləni yerinə yetirmək üçün onu azad etməlisən dedi. Nəsiyyətə baxın, subhanallah. Onu azad etməlisən. Əbul Heysəm də dərhal onu azad etdi. O saat yoldaşının nəsiyyətinə qulaq asın. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdən, bu hadisədən xəbər tutduqda belə buyurdu. Allahın göndərdiyi elə bir Peyğəmbər və elə bir xəlifəsi olmamışdır ki, onun iki dostu olmasın. Yaxşı işlər görməyə ona əmr edib, pis işlərdən onu çəkindirən dost və bir də fəsad törətməkdən əl çəkməyən dost. Hər kim pis dostdan özünü qoruyarsa, Allah da onu qoruyar. Sahabənin öz zövcəsindən məsləhət alması, ha belə o qadına onun verdiyi məsləhət onun ağıllı, fəzilətli və xeyrxalq bir qadın olduğuna dəlalət edir. Qadından məsləhət almaq sizə qəribə gəlməsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də hərdən öz qadınlarından məsləhət alardı. Ağıllı qadın həqiqətən də adama ağıllı məsləhət verə bilər. Diqqət edin hədisə, rəvayət edilir ki, Hudeybiyyə günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sülh müqaviləsini bağladıqdan sonra sahabələrinə qalxın, qurbanlarınızı kəsin, başınızı qırxdırın deyə buyurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu üç dəfə təkrar etdi. Lakin sahabələrdən heç bir ayağa qalmadı. Onlar Məkkəyə ümrə ziyarəti niyyəti ilə gəlmişdilər. İstəmirdilər əli boş geri qayıtsınlar. sahabelerin yerinden terpenmediğini gören Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Seleme'nin yanına gelip onların bu etinasızlığını ona haber verir. Dikkat edin, Allah subhanahu aleyhi vehyi nazil edemir. Bu meselede hüküm vermir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne edeceğini bildirmir. Hayat yoldaşına müracaat edir. Ummu Seleme radiyallahu anh ona verir. Ey Allahın rəsulu, istəyirsən, onlar sənin əmrinə tabi olsunlar. Bayra sür, sonra qurbanlıq dəvələrini kəsməyincə və dəlliyini çağırıb başını qıxdırmayınca onlarla bir kəlmə belə kəsmə. Onlarla danışmır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayra sürüb qurbanlıq dəvələrini kəsmir əllərini sarıb başını qırxdırdı və onlarla heç bir söz danışmadı. Bunu görən sahabələr dərhal ayağa qalxıb qurbanlıq dəvələri kəsirlər və bir-birlərinin başlarını qırxdırmağa başladılar. Bu hədislərdən aydın olur ki, Uca Allah Subhanahu və Teala Ummu Sələməni Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm üçün Abu Heysəmənin zövcəsini də Abu Heysəmə üçün xeyirli dost seçmiş. Belə bir dostumuzun olması üçün hamımızın adından Allaha bu mübarək ayda yalvarıb dua edib deyirəm. Rabbənə həblənə min ədvacinə və zürriyyətinə qurrata a'yunin və cəalnə lilmuttəqinə imamə. Amin. Allah, ey Rəbbimiz, bizə gözümüzün ağıl arası olan zövcələr və övladlar nəsib et. Və bizi müttəqilərə imam et. İkinci bizim qardaşlara qondarma qardaşlar aiddir. Yəni, dünya malı xatirinə özünü qardaş kimi göstərən adı müsəlman olub fasik olanlar. Belələri barədə çox danışmayacağım. Onlar üçün şərəf olmasın. Yalnız Qurandan iki ayə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədisi Ali bin Abi Talib'in sözü ve bir de güzel bir şiir şey parçası. Allah subhanahu Kur'an-ı Kerim'de buyurur. O gün müttegilerden başka bütün dostlar birbirine düşman kesilecekler. Müttegilerden başka. Allah hatırına birbirini sevenlerden başka. Həmin gün zalim kimsə barmaqlarını dişləyərək deyəcək, kaş ki, mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedək. Vay halıma, kaş ki, filan kəslə dost olmayaydım. Çünki haqq mənə bəlli olduqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Və hədistə Rasulullah s.a.v. buyurur ki, yaxşı dostla pis dostun məsəli ətir satanla körlük vuranın məsəlinə bənziyir. Ətir satanın yanına gəlib getdikdən sonra sənin üstündən gözəl gəlir. Körlük vuranın yanına gəlib getdikdən sonra səndən üstü isi gəlir və Nizami Gəncəvi Allah ona rəhmət eləsin. Öz şeirində bu hədisə uyğun görün nə gözəl sözlərdir. Yaxşı adamlarla sən ol həm söhbət, yaxşıdan yaxşılıq görərsən fəqət. Çəməndə oturan gül ətri verər, nadanla otursan zərəri dəyər. Və Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhın nəsiyyəti isə belə idi. Dostunla dostluq etdiyi müddətdə ehtiyatını əldən vermə. Bil ki, bir gün o sənin düşmənin ola bilər. Sənin düşmənin olandan sonra da gedib orada-orada sənin evlərini, hətta sənin evinin içində olan evləri, gördüyü şeyləri nakişlik edərək orada-burada danışırlar. Və nəhayət üçüncü qism yalnız zahiri görünüşü qardaş olanlardır. Yəni, pislik etmək məqsədi ilə özünü qardaş kimi göstərən münafiqlər. Allah onlara cəhənnəmin dibinə salsın. Amin. Onların arasında olan cahillərinə isə Allah hidayət versin. Belələri qardaş libasında qardaşların arasına girir. Onun sözünü ona, onun sözünü ona deməklə qardaşların arasına vurur. Gecə gündüz elə eyib axtarırlar. Başqasının gözündə çöp görür, öz gözündəki köpüyü isə unudur. Belələri əslində şeytanın dostlarıdır. Diqqət edin, ayədə Allah s.ə.v. buyurur, Allaha and olsun ki, səndən əvvəl də ümmətlərə elçi göndərmişdir. Şeytan isə o kafir ümmətlərin əməllərini gözlərinə gözəl göstərir. Şeytan bu gün də onların dostlarıdır. Onlar üçün ağrılı, acılı bir əzab var. Digər bir ayədə yenə Allah s.ə.v. buyurur, o kafirlər deyəcəklər, deyəcəklər. Bizi ancaq günahkarlar azdırdı. İndi isə bizim nə şəfayətçilərimiz, nə də bizə canı yanan bir dostumuz var. Bir də dünyaya qayıda bilsəydi, möminlərdən olardı. Və Bəqərə surəsinin əvvəlindəki olan məhşur ayə, onlar möminlərin yanına gəldikdə istihza edir. Biz də sizinlə edirlər. Öz şeytanlarının yanına qayıtdıqda isə biz onlara istihza edirik deyirik. Biz onlardan deyilik. Biz elə sizinləyik. Vay belələrinin halına. Bunlar həqiqətən də cəhənnəmin dibinə düşməyə layiqdirlər. Və Allahdan diləyirəm ki, Allah subhanələ bizlərə həmin həqiqi qardaşlardan olmağa nəsib eləsin.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 Ən gözəl dost Allahdır. Çalışın, Allahı özünüzə dost tutasınız. Allahla dostlaşasınız. Kıyamet günü dost olarak tekse Allah subhanahu wa ta'ala size kifayet eder. Uzun Allah buyurur. <clears throat> Ele inne evliya Allah la khafun aleyhim ve la hum yahzenun. Şüphesiz ki Allah'ın dostlarının hiçbir korkusu yoktur. Yani bu dünyada ve onlar kederlenmeyecekler. Yani kıyamet. Alimlerden biri sıxıntı və kədər içində olan dostuna məktub yazır və məktubunda ona belə nəsiyyət edir. Əgər Allaha özünə dost tutsan, heç bir düşmən sənə zərər toxundura bilməz. Yox, əgər Allaha düşmən olsan, heç bir dost səni Allahın əzabından qurtara bilməz. Çalışın, Allahı özünüzə dost tutasınız. İstəyirsinizsə sizi həm Allah sevsin, həm də insanlar Yani hem insanlar arasında dostlarınız çok olsun, hem de Allah sizin dostunuz olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu nəsiyyətinə əməl edin. Dünyaya könül bağlama. Allah seni sevsin, insanların əlində olana pahalılık etmə, insanlar seni sevsin. Ve Allah s.ə.v. sizi sevəndən sonra bilirsiniz ne baş verir? Vallahi ki, bu deyəcəyim baş verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e bile buyurur. Allah filankəsi sevir, sən də onu sev. Beləliklə Cəbrail aleyhissalam həmin adamı sevir. Sonra Cəbrail göy əhlinə, göydə nə qədər mələk varsa hamısına buyurur. Allah filankəsi sevir, siz də onu sevin. Beləliklə göy əhli də onu sevir. Mələklərin hamısı onu sevir. Və nəhayət yer üzündəkilər də ona rəğbət bəsləməyə başlayırlar. Ola bilər, zahirən işin əvvəlində rəhbət bəsləməsinlər. Necə ki, Rasulullah s.ə.və 13 il heç kəs rəhbət bəsləmirdi. Ətrafında cəmi 70, 70 nəfər var idi. Lakin 15 əsrdir ki, insanlar ona rəhbət bəsləyir. Kafirlər ona qittə edirlər. 15 əsrdir. Muaviyyə radiyallahu anh Ayşə radiyallahu anhə məktub yazır ki, mənə bir nəsiyyət edər. Bu idarəsini ibarədə sətini çəkər. O da möminlərin anası radiyallahu anh ona gözəl bir hədis yazıb göstərir. Bir hədis. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur. Hər kim insanların xoşuna gəlməsə də Allahı razı salacaq əməllər edərsə Allah elə edər ki, gez-tez həmin insanlar ondan razı qalır. Və kim də insanların xoşuna gəlsin deyə Allahı qəzəbə gətirəcək əməllər edərsə Allah elə edər ki, gez-tez həmin insanlar ona qarşı çıxar. Ona nifrət edər, həmin adam rüsvay olub gözdən düşər. Və sonda hamımızın adından dua edib deyirəm. Allahım, hidayət verdiyin kimsələr arasında bizə də hidayət ver. Allahım, salamatlıq bəxş etdiyin kimsələr arasında bizə də salamatlıq bəxş et. Allahım, dost qəbul etdiyin kimsələr arasında Bizi də dost qəbul et. Bizə verdiyi nimətləri bərəkətli et. Qərar verdiyi şeylərin şəhrindən bizi qoru. Kim Allah rızası üçün bizi sevir və bizimlə qardaşlıq edirsə, Allah onu sevsin və onu bizimlə həm bu dünyada, həm də ahirətdə ayrılmaz qardaşlar etsin. Amin. Kim də bu dünya malı xatirinə bizimlə qardaşlıq edirsə, Allah ona hidayət versin və onu islah etsin. Amin. Kim də hilə qurmaq, və pislik etmək məqsədi ilə aramıza girib, özünü bizə qardaş kimi göstərirsə, Allah onu və onun şərini bizdən uzaq eləsin.